Bai, bai, gatuen bidez eta federazioen hartutako erabakien bidez eta alde guztietatik borrokatuko dugu. Aurreko urtetan nahiko paketsu izan gera, ez duluako beharrik izan eh, horrela iristera, baina karo, provokazioen aurrean, ba guk ere defenditu inbarra daukagu eta gure kirola behintza defenditu inbarra daukagu. Eta Garzia Angulo jaunak ba, bere jokaera garbi ikusten da nundi joan, Federazio Internazionala ba, erabili du horretarako, presio hori sartzeko, eta pelotarien normalan bezala bildurra izatea normala da eta legitimoa da gainea eta pelotari bildurra horren aurrean ba, asko gatza egin dute eta orduan ba, iparraldeko ligak erabaki du ba, bertan behar momentuan eta ikusiko duzak gertatzen den. Bai, bi alderdi izango nukenik ez, batetik eh, interes politikoa bai, eh, gu ez gaudelako sartuta Espainiko Federazioan, e, hori ez dute oso ondo eramaten, eta bestaleti baita ere, ba, karo, beha guzti dute rekaudazioa begira ekonomikoki, ba, gure lizentzien e, kopuruak arabera eta ez dute diruri jasotzen. Gu kadetetatik gora dauzko lizentzik, eta kadetetatik gora iruba mila inguru urtan iruliko gara, e, Euskadiko autonomin. Jo aparte Nafarrak eta jo parte iparraldekoa, karo, noski. Eta horre interes ekonomiko bat ere bada, noski Madrilek. Haundia, haundia, karo, noski, kopuru haundia da, eh horre porcentaje bat kobratzen azizke bat, dinu mordoska bat suposatzen du, eta, bueno, horre arazoa daukate bai. Orduan, ba, karo, oirak ere mina egiten diote. Eta Federazioa Espainiko Federazion asamblea da gehiena, boto gehiena frontenisekin dauka. E, behaiek e, pilota Espainian zehar praktikamente ez du ez instituteiten oso gutxi. Ezerrean dago. Eta orduan, ba, behak fronteniseko tema horrekin, behak hor montatuta dauka txiringito bat, goita sortzi bat urte da makina hor, diru bat irabaziz, eta nahi duen bezala biziz, e, bezala, eta beste batzuk hemen gabiltzan alde, pelotan alde, ba, musutruk, e, zer kobratu gabe, ba, horrela ibili behar dugu, eta gainetik olako personai batek etortzea honea, esatea zer egin behar dugun, dalola egin behar dugun, ba, ez dugu nartzen, ez da gutxi horik era.